Vra vir die Heere reen in die tijd wanneer die laat reens moet komen. Hij maakt die reen wolken en laat die stort reens val, hy geef vir die mensen die groenplanten in die veld. Wat die afgoedspeelde sê, is bedrog, wat die waarseers zien, is liens, die dromen wat hulle vertel, het niet plaasgevind nie, hulle probeer troos met wat niet bestaan nie. Daarom moest die volk weg, moes hulle in elende beland soos skape wat niet een wachter het nie. Maar nou het my toern ontvlam ten die herders, ek gaan rekenskap eis van die voorbokke, sê die Heere. Ja, die Heere die Almachtige het om die lot van sy kudde Jeda aangetrek, hy gaan hulle sy trotse oorlogsperk maak. Uit Jeda sal die hoeklip kom, uit hom sal die tent bin, uit hom die pijl en boog vir die oorlog kom, en uit hom sal elke onderdrukker pad gee. Soos sterk vechtsmanne sal die mensen van Jeda die vijand soos modder in die straten vertrouwen hulle sal veg, want die Heere is by hulle, hulle sal die perderuiters op die vlug jaag. Ek sal Jeda sterk maak, ek sal Oosef red, ek laat hulle terugkom, want ek is jammer vir hulle, dit sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, ek is die Heere hulle God en ek het hulle gebede verhoor. Die mensen van Ephraim zal so sterk vegsmanne wees, hulle sal vrolijk wees asof hulle wijn gedrink het. Hulle kinders sal dit sien en bly wees, hulle sal juig oor mij, die Heere. Ek sal vir hulle vlijt en hulle by mekaar maak, ja, ik gaan hulle red, en hulle sal net so baie wees as tevore. Al verstrooi ik hulle weer onder die volken, zal hulle my daar in die ver plekke onthou, en hulle en hulle kinders sal bly lewe en terugkom. Ek sal hulle laat terugkom uit Egypte, ik zal hulle uit Assyria uit bij mekaar maak en hulle nageleerd in die Libanon toe brengen en die zal niet genoeg plek vir hulle heen nie. Die volk zal dier die gevaarlijke sedert trek, die golwe in die sedert zal oorwin word en al die neiliptes zal opdroog. Die hoogmoed van Assyrië zal tot de val kom, die heerskapie van Egypte zal die wijk moet neem. Ek, die Heere, sal by my volk wees en hulle sterk maak. Hulle sal in mijn naam voortgaan, die Heere het dit gezegd.